ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اله الاولين والاخرين الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله فرد الصمد الواحد الأحد لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المتقين وسيد المرسلين نبينا وقائدنا محمد الصادق الامين وعلى اله الطيبين الطاهرين بسنته العاملين وعلى اله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بصدق وإحسان وإخلاص إلى يوم الدين. بجن أسماء Husna derslerinde 12. dersteyiz. Allahu Subhanahu Teala'nın güzel isimlerini şerh ediyoruz, açıklıyoruz. Bundan önce 44 tane isim açıkladık. Bugün 45. isimdeyiz. 45. isim El-Ali. El-Ali. Ali nedir? Yüce yani de Türkçe daha güzel bir şey diyorlar. Yüceler yüces. Yani el Ali en üstün. Yüce. Bunun da Ali'nin de türünleri var. Birkaç tür var. Aynen anlama geliyor. Onlar da allah Teala'nın güzel isimlerindendir. Ne gibi? El-A'la. Sonra El-Muteal. Bunlar da Ali paketin dediler. Hepsi neyi delalet ediyor? Allah Teala yüceleri yücesidir. Bir kısmı a'ladır, yücedir, en üstündür. Bir, ismi, bir kısmı mübalağa için kullanır diğer isimlerdeki gibi. El-Ali. Sekiz defa El-Ali Kur'an-ı Kerim'de, Kerim'de rivayet olmuştur. Ayetlerde geçiyor. Ali ismi sekiz defa geçiyor. El-Ali nedir? Mutlak yüce. Mutlak üstün olan nedir? Allah subhanahu teala. Ne diyor? Meşhur ayette diyor ki Şura suresinde 4. ayette lehu ma fis semavati ve ma fil ardi ve huvel aliyyul azim. Ali'dir yüceler yücesidir. Yanına da ne, hangi sıfatını eklemiştir? Azim. Azim biz açıkladık anlamı nedir? Azamat sahibidir. Yani ondan üstün yoktur. Her şeyde mükemmeldir. Her sıfatında mükemmeldir. E, en yüce olan da her mükemmellik ona ne olur? Yakışır. Vallahu Teala öyledir. Onun için Allah Teala'nın her şeyde yüce olmak için, Allahu Teala'nı anlamak için biz kullar Allahu Teala'nı anlasın diye Allah'ın Allahu Teala'nın çok ismi var. Çünkü bir tane çok uzman adamı ise diyorsun bu doktordur, profesördür. Kalp cerrahidir. Kalbin cerrahisinde de filan dalda uzmandır. Birkaç tane isim söylüyorsun. Adamı kapsayamıyorsun. Ayrı adam bilmem ne uzmanıdır. Onun yanında bilmem ne, ne araştırmada bilmem nedir. Mecbursun bu adamın kimliğini açıklayasın diye. Çünkü adamın birkaç tane uzmanlık dalı var. E Rabbil Alemin'in neyi var? Rabbil Alemin uzmanlar uzmanıdır. Yaratandır. Kuldan kıyas kabul etmez. O yaratandır. Onun haricindeki nedir? Yaratılmışlardır. İyidir yaratan, yaratılan kulların bu kadar lakabı var ise. Allahu Teala onun için allah Teala'nın çok isimleri var. Güzel isimleri ve güzel sıfatları, yüce sıfatları çoktur. O çoklardan da birisi El-Ali. El-Ali yüceler yücesi. Bir de ayet-el kürsüne ne diyor? وَهُوَ الْعَلِيُّ azim. Aynen geçiyoruz. A'la nedir? A'la en yüceler yücesi. Türkçe'de de kullanıyoruz. Özellikle Osmanlı'da çok kullanılmışlar. Ala dermişler. Ala nedir? Yani en süperi biz diyoruz. En yücesi. Yani bu mesele aladır. Yani bundan üstün yoktur. Yani bir şey yaptın o çok ala. Yani bu işte on numara biz halk dilinde bir gün diyoruz. Ala nedir? Allah'ın sıfatları yani yüceler yücesidir. Ala Ali'nin mübalağası sigatıdır. Muteal de Ali'nin başka bir sigası ne sigasıdır? Mübalağasıdır. Muteal. Yani hem a'ladır hem o alalığa yani bir tane ehil değil getirirler cumhurbaşkanı yaparlar onu. Yani lider yaparlar onu. Ama muteal nedir? Kendi ehliyetiyle yücelmiştir. Kendi o ismi hak etmiştir. Çünkü onu teç başına yücelmiştir. Başkasından yardım almadan mutealdir. Fark anladın mı? Şimdi bir kral, bir cumhurbaşkanı neyle cumhurbaşkanı olur? Başbakanı var, yardımcıları var, vezirleri var vesaire. Olar olmasa hiçbir şeye yaramaz. Ama muteal olamaz. Muteal Allah'tır. Çünkü hiç kimseye ihtiyacı olmadan yüceler yücesi olmuştur. Kralın etrafındakiler elini çekseler kral ne olur? Düz vatandaş olur. Hiçbir şey yapamaz tek başına. Muteal nedir? Yüceler yücesidir. A'la nedir? Mübalağadır. Ali nedir? En yücedir. Dedik ve huvel aliyyül azim. Beş vakit namazdan sonra ayetel kürsü okuyoruz. Sabah akşam zikirlerinde ayetel kürsü okunçan ikrar ediyoruz. O alidir, azimdir. Bir de a'lani nerede diyoruz? O da beş vakit namazda en zillet kulluğumuzu yaşayarak Allahu Teala'ya o ismi veriyoruz. O da namazda ne diyoruz? Sücdede Allah Teala'nın en zelil nerede olur kul? yani en değerli yerini nasiye. İnsanın perçimin. En değerli yeri insanın başının ön tarafıdır. Allı. Nereye koyursun? Allah için Allah'ın önünde en aşağılıcı yere koyuyorsun. Yerin sıfırına koyuyorsun. Bir tane sen bu gözlüğü getir bana ver. Ben bunu beğenmedim. Ya bu neye yarar? Atıyorum sen. Nereye atıyorum bunu? Yere atıyorum. Nedir anlamı bunun? Yani bunun değeri yoktur. Yer en değersiz şeydir. Yani insanoğlunun en düşük seviyesidir. Sen ne yapıyorsun Rabbin için? Alını en düşük seviyeye koyuyorsun. Zelil, zilletini gösteriyorsun. Kulluğunu gösteriyorsun. Bu da kulluğun neyidir? En zirvesidir. Sen en düşük seviyeye alnını koyursan yere Rabbin yanında yüceliyorsun. Aynen korku gibidir. Her şeyden korktan kaçarsın. Allah'tan korsan Allah'a kaçarsın. Aksidir. Ne diyorsun? Sücdede ne diyoruz? Sübhane Rabbiyel A'la. Ayette ne diyor? A'la suresi var biliyorsunuz. Gâşiyeden önce. Sebbih isme rabbikel a'la. Rabbinin a'la olan Rabbinin a'la olan Rabbini tenzih et. Tenzih nedir? Yani bütün eksiklikten onu evet. Sübhane Rabbiyel A'la Bu isim en yüce isimlerden birisidir Allahu Teala'nın. O kadar yücedir. İşte biz ne diyoruz? A'la diyoruz. Sübhane Rabbiyel A'la. Beş vakit namazda, her namazda, her sücdede, her rücatte çi sücde var. Beş vakit var. Her zaman bunu ne diyoruz? Sübhane Rabbiyel A'la. İkrar ediyoruz. Evet. Bir de mutaal dedik ki teç kendi gücüyle yükselmiştir. O da Raat surasında ne diyor Rabbil Alemin? Diyor alimul, alimul gaybi ve şehadeti el kebirul mutaal gayb aliminin görünmediği alemin ve şehade görünen aleminin neyidir? Alimidir. Yani her şeyi bilir. Gizli bir şey ona yoktur. Bu evrende ne var ise her şeyden haberdardır. Sıfat veriyor. Bu haberdarın sıfatını veriyor. Ne diyor? Kebirül Mutaal. Mutaal nedir dedik? kendi gücüyle en yüceler yücesidir. Kebir nedir? Daha vehim, daha anlayarsın Rabbinin azamatını. Bu yüceler yücelerine en büyük yüceler yücesidir. Sakın bir tane diğer evet. Ben de yüceler yücesiyim ama sen büyük yüceler yüceli değilsin. Her şeyi kapatıyor bak. Kebiril muta'al, Bu da ayette geçiyor. Demek ki Ali el-Muteal el-Ali ha? El-A'la bunlar nedir? Allahu Teala'nın güzel isimlerindendir. Ama Arapçada bunun türleri daha var. Mesela diğer Zül'ula bir tane Zül'ula yani bu yücelik sahibidir. Sonra bir ad var Ala ala ala te'aleden alınmış. Mesela ne diyoruz? Alauddin. Addır. Alauddin dini dinde yücelen yani dini yücelten. Vesaire bu türlü hatta biz ne diyoruz? Allahu Teala. Teala nedir? Teala yüceldi. Tazim ediyoruz. Allahu Teala diyoruz. Hepsi bu neden almış? Ali'den almış. Evet. El-Aliyyül Muteal. İyidir anlamı dedik yücedir. Allah ne de yücedir? Her şeyde yücedir. Her şeyde yücedir. İsmiyle yücedir, sıfatıyla yücedir, ilmiyle yücedir. Varlığıyla yücedir. Her şeyde Allah Subhanahu Teala nedir? Yücedir. Birincisi Allahu Teala Ali yücedir. Neyle? Zatı ile yücedir. Zat nedir? Allahu Teala'nın kendisi. Allahu Teala'yı kim görmüş? Kimse görmemiş, o kimse göremez. Bu dünyada, bu bedenden kimse göremez. Ne zaman göreriz onu? Cennette göreriz. Cennette nasıl görürüz onu? Nür olarak yoksa hakiki Rabbil alemini görürüz. Ehl-i sünnet itikadı dört imam dahil icma etmişler. İhtilafsız icma dedim. allah Teala'yı hakiki zatıyla cennette görürüz. Allah hepimize nesip etsin. Bütün Müslümanlara. Mahrum etmesin onun cemalinden. Cennette. Ama dünyada onu kimse göremez. İyidir. Allahu Teala kimse görmemiş onu. O nasıl bir şeydir? Bunu da bilemeyiz. O zaman biz Rabbimizi nasıl tanırız? Rabbimizin elçiler vasıtasıyla bize ne haber verildi? Öyle tanırız. Elçiler ne dediler? Bütün elçiler Hazret Adem'den Muhammed il Mustafa'ya kadar sallallahu aleyhi aleyhim ecmain. Ne dediler? Rabbimizi vasfettiler bize. İşte bu isimler nedir? Peygamberler vasıtasıyla gelmiş. Biz kendimizden Allah Teala'ya isim verebilir miyiz? Haşa. Allahu Teala'nın isimleri tevkifidir. Akidemizde, ehl sünnet akidesinde. Ne demektir tevkifi? Naslan dondurulmuştur, belli olmuştur. Kendinden bir ismi güzel görüp allah Teala'ya yakıştıramazsın. İsim veremezsin. Sıfat da veremezsin. Bunlar naslan dondurulmuştur. Kim bu nasları getirmiş bize? Resullar. Ne demişler? İşte allah Teala'yı bize anlatmışlar. İsimlerini ve sıfatlarını vermişler. Allahu Teala iyidir. Zatı nedir? allah Teala'nın zatı var. Mukaddes bir zatı var. allah Teala bir yok değil. Biz gölgelerin gücüne, diğer batıl görüşlerdeki gibi gölgelerinin gücüne, yani güneşin gücüne, yani karanlık gücüne, yani iş, aydınlık gücüne ibadet etmiyoruz. Böyle bir ücü, böyle bir vehim, böyle bir e, yoka ibadet etmiyoruz. Ehli sünnet bütün İslam dini Hazret Adem'den Resulullah'a kadar hakiki, mevcud olan Rabbil alemine ibadet ediyoruz. Onun da sıfatı isimleri bellidir. Allahu Teala bir zatı var. He? Ama o zat Allah Teala diyor ki ayette leyse kemislihi şey ve huves semiul basir. Allah Teala hiçbir şeye benzemez. Onun eşi, dengi, emsali, yoktur. Ama o eşitir görer. Nedir eşitir görer? Demek ki Rabbil Alemin eşitir görer. Ama neyle eşitir, neyle görer? O ona hastır. Biz bilemeyiz. Ama eşitir görer. Allah Teala diyor Allah'ın eli var. Eli var. Ama nasıl eli var? Bizim elimiz gibi diyemeyiz. Neden? Çünkü orada bizi raya oturtmuşlar. Allah Teala diyor onun eşi emseli yoktur. Şimdi ben sana bir bardağı vasfetsem bu bardak derim çok güzel bir bardak aldım antike bu kadar güçlü paraya. Nasıl bir şey bu kadar para verdin? Ya sen ta bilmiyorsun bu bardağı. Anlat bize nasıldır anlatırım size. Ama sonuçta tahmin edebilirsiniz. Çünkü bardak dengi var. Bardağın çeşitleri var. Ama Rabbil Alemin dengi olmadığı için anlatamayız size. Onun için Allah Teala diyor Allah'ın eli var, bacağı var, konuşur, Gözü var eşitir, e, gö görer, eşitir ama bunların nasıllığını biz bilemeyiz. Niye Allah bizi böyle zor durumda koydu? E imtihan tarlasıdır. Biz ne yapacağız? İmtihanda geçmek için sınıfı, cehenneme gitmemek için teslim olacağız. Allah'ın dediği gibi inanacağız. Ey Allah'ın bu zatı, bu yüce zatı nerededir? Her yerde mi? Hayır, haşa. Allahu Teala yüceler yücesidir. Bak ismi Aliyyül A'la. El Mutaal nerededir? Bu evrenin en zirvetindedir. Orada ne yapıyor? Orada erşini kurmuş, erşinin de üzerindedir. Ayette ne diyor? ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ Gördük mü? Allah zatıyla yüceler yücesidir. Ama ilmiyle her yerde Allah hazırdır, nazırdır. Ama zatı yüceler yücesidir, her şeyin üzerindedir. Kim dese Allah zatıyla her yerde hazırdır, nazırdır, Allah kurusun kifreder. Bu kimin itikadıdır? Dört ehli sünnet imamının itikadıdır. Dördü de bunun üzerine basa basa bu itikadı yaymışlardır bunun haricine diyenleri de tekfir etmişlerdir. Allah zatıyla arşın üzerindedir, ilmiyle her yerde hazırdır, nazırdır. E bu isim de neye delalettir? Allah subhanehu ve teala yüceler yücesidir. Eydir bu erşi nerededir Rabbil alemin? Dedik bu evreni Allah Teala yaratırken bu evreni böyle Dünyayı yarattı. Atrafında birinci sema, ikinci sema, üçüncü sema, dördüncü sema, beşinci sema, altıncı sema, yedinci sema. Her semanın da arasındaki ölçüyü Resulullah bize vermiştir. Ne kadar var? 500? 500 sene atlı yani merkeple yürümek. Bir merkep 24 saatte ne kadar kat eder? 500 seneye çarp o kadar mesafe var aralarında. Bugün de bilim de aynen buna benzeri ispat ediyor. Kaç? 170 milyar ne? Kilometre. Neyse. Yedinci semanın üzerinde ne var? Cennet var. Cennet kaç tabakadır? Yüz tabakadır. Cennetin de en üst tavanı nedir? Firdevs'tür. Firdevs'ün da üstünde ne var? Rabbimizin arşı var. Onun üstünde ne var? Bir şey yoktur. Şimdi anladık mı Ali nedir? A'la nedir? Mutaal nedir? Kim oraya yükselebilir? Kimseyi, kimsenin, kimse kendisinden başka kimseye ihtiyacı olmayan. O da kimdir? Bir tane var bu evrende. O da Rabbil alemindir. Onun için ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le. O teçtir, eşi benzeri yoktur. Leyse ke mitlihi şeyun. Ama o eşitir görer. Nasıl eşitir? İmtihan tarlasıdır. Aklını koydun iblisin yanına gidersin. Teslim oldun cennete gidersin Rabbil Alemin cemalını orada görersin. Nasıl görüyor, nasıl eli var, nasıl bacağı var. Allah Teala hadislerde, ayette Allah'tan Allahu Teala'nın ne sıfatları geçmiş? Sabredin. 20, 30, 40, 50 sene sabredeceğiz. İmtihan tarlasıdır. Ondan sonra hakikati o bir tarafta anlayacağız. Ama şeytan bırakmaz. Kelam yaptırır. Dört imama, dört imam, böyüc imamdır diyorlar, azamdır diyorlar. Ama akide de kusura bakmayın siz bir şey anlamıyorsunuz. Başka imamlara tabi alıyoruz. Hayır dört imam bizim için hem fıkıhte hem akidede hem matotta hem dinde azamdır. Bu dört imama biz her şeyiyle sarılırız. Biz dört imamı kabul etmişiz. Çünkü Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem o dört imamı tezki etmiştir. Allah subhanahu teala dünyayı yaratmadan da önce bu dört imamı yüce olarak levh-i mahfuzda yazmıştır. Çünkü ümmetin Allah Teala kendi dinini bu dört imamın kabul buyurmuşlar yer üzerinde. Şanları yazılmıştır. Bunu Allah Teala dünyayı yaratmadan önce yazmıştır. Onun için biz hak üzerineyiz. Dört imamın itikadı. Gördük mü ne kadar Allah Teala zatıyla a'ledir? İyidir bu zatıyla a'le olan yüceler yücesi ikinci neyiyle a'ledir? Gücüyle galebesiyle, kahrıyla nedir? Her şeye Allah Teala nedir? Galiptir. Hiç kimse Allah Teala'nın emrine emir katabilir mi? Hiç kimse Allah Teala'nın gücüne güç katabilir mi? Güc emrinin önüne çıkabilir mi? Hiç kimse meydan okuyabilir mi? Okuyamaz. Bu evrende kimin dedik olur? Allah Teala'nın. Tek Allah Teala'nın. Her şey onun elindedir. Dağları istese eritir. Bu dünyayı istese yok eder. Ki eder. Kıyamet gününde. İde şemsu kuvvirat. Ne oldu? Gün, güneş böyle top gibi olup dağıldı. Ve ide sema unfatarat. Bu sema görürsünüz azim semalar de olur? Paramparça olur. Ve izen nücumun deferat. Bu yıldızlar ne oldu? Yok oldu gitti. Dağı sorurlar senden ey sevgilim. Ne diyor öyle? Ha? Ve yes'elûneke anil cibal. Senden sorarlar dağları. Evet ne diyor? Ha? وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ سَيَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا Sorarlar senden dağları. Ne olur bu dağlar? Nesf eder Rabbim onu. Nesif nedir? Yani şimdi bu bardak masanın üzerindedir. Ben elimin gücüm var. Elimin ardasında bu bardağa bir tane vursam böyle ta aciler o bir tarafa bu bardak yok oldu. Masanın üzerine. Bardak nerede? Yoktur bardaklar. İzi bile kalmadı. İşte dağların izi bile kalmaz. Toz gibi olur. Kel ehnil menfuş. Bir rivayet şeyde de. Kari'a surasında. Pamuk böyle pamukçu şey yapıyor. Tarladı. Pamuk tarlasından nasıl uçuşur? Yünler öyle olur. Gider. Onun için kimse Allah neyle yücedir? Zatıyla yücedir. Emriyle, azamatıyla, büyüklüğüyle her şeyiyle nedir? Burada da yücedir. Sonra Allahu Teala neyle bir de yücedir? yeriyle, mekanesiyle. O nedir? Yani bu evrende Allahu Teala'nın haricinde kim kulların gönlünde Allahu Teala'nın yerini doldurabilir? Hiç kimse. Bak insan Allahu Teala'yı tanımasa bile fıtratıyla bu evreni yaratan bir güç var diyor. Allah'ın yeri ve kudretine her çeşit teslim olmuştur. Her çeşitin gönlünde Rabbil Alemin taht kurmuştur, yücedir. Onun için Mekke müşrikleri bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aziyet verindeler ona beddua bastı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olarak. Korktular. Ne için eskiden He? Karanlık tanrısı vardır. Aydınlık tanrısı vardır. Ne için? Korkardılar karanlıktan. Ataşa niye tapıyorlar? Ataş yüzlüdür diyorlar. Her tapanın kendine bir ilah etmiştir. E bunların en güçlüleri kimdir? Rabbil Alemin'dir. Her şey onun elindendir. Onun için bunu hayatımızda böyle bir yüceler yücesi Rabbimiz var ise başkasına biz ibadetlerimizi yönlendirmeliyiz. Velev başkasılar onun en sevdiği kulları olsa bile. Yani Allah Teala bir kulu çok sever. O değil o kulu ortak etti kendi ilahlığıyla, yen sıfatıyla, yen ismiyle değil mi? Değil. Allah Teala yaratandır. O sonuçta kuldur. Allah bu kulu sevdiği için biz de o kulu Allah sevgisi için severiz. O zaman biz Allah yanında yüceliriz. Yani o kula diyemeyiz sen bana şifa ver. O kula diyemeyiz senden gücümüzü alıyoruz. Yani sen bizi kurtar. Velev ki Muhammedil Mustafa olsa sallallahu aleyhi ve sellem. Eydi bunu bize kim öğretti? İşte Muhammedil Mustafa Sadıkul Emin. Niye Sadıkul Emin'dir? Allahu Teala'nın emniyetle şeriatini eksiksiz kullarına tebliğ etmiştir. Onun için gidiyoruz Resulullah'ın kabrinin önünde duası nedir? Allahümme, inni eşhedü en enneke kad bellagtel emane ve nasahtel umme. Biz şehadet getiririz ya, ya, ya Muhammed senin önünde durmuşsun kabrin önünde sen amaneti hakkıyla tebliğ ettin amaneti hakkıyla ida etti. Evet. Onun için biz Allah'tan başkasına sır üzümüzü çevirmeriz. Allah'tan başkasına çevirsek çevirsek sırtımızı çeviririz. Her şeyimiz Allahu Teala'dır. Ondan gücümü isteriz, ondan yardım isteriz, ondan şifa isteriz. Her şeyimiz Allah olması lazım. Bu bir. İbadetlerimizi ona veririz. Adaklarımızı ona veririz. Şefaati ondan isteriz. Her şeyi Allah'a bağlarız. O bizim yaratanımızdır, yüceler yücesidir. İki, Allahu Teala dedik ki her şey onun elindedir. Kimse onun gücüne güç katamaz. E biz gidip başkasından güç istesek ne olur? Abestir demek her şey onun elindeyse ben ondan isterim. Başka yer üzerinde bir cebarut var ise, cabbar birisi var ise, he? Fır'an gibi, yani Fır'anlar gibi Allahu Teala ben Allah'tan arama iyi olsun. Allah'tan isteyeyim. Sadık olduktan sonra Allah onun burnunu sürte sürte gelir sana hizmet eder. Bak mümin olan imanın tadını, Allah'la ilişkisi çok iyi olan, özellikle insanlar uyurken geceler, bunu ben dediğimi en iyi anlayanlardandır. Bir patron sana zulmediyor. Evet sen sebepler alırsın. Dünya sebepler dünyasıdır. İyi geçirsin, adabını bozmazsın. Ne dediğini yaparsın. Zor olsa törpül koyarsın. Ya bunu deyin benimle tak, takılmasın beni ama ama sen Allah'la arana yiğit özellikle gizli vakitlerde Allah'tan yar var iste bakarsın onun kalbi imşak oldu tam tersine sana hizmet etmeye başladı. Bunu kim anlar? Sadece müminler. Sadece hakiki Allah dostları. Zor mu bu? Evet zordur. Namaz zor mu? Namaz da zordur. Beş vakit namaz zordur. Yok zor değil. Kalkıp kıldırıyoruz. Şimdi biz adet haline getirmişiz namazı. Bu namazdan bahsetmiyoruz. Beş vakit hakiki namaz. Gönülden bekleyeceksin. Hadiste geçtiği gibi namazdan namazı bekleyeceksin. Kalbin camilere takılmış. Elin saatte her zaman ne kadar kaldı namaza? hayatını çemberini namaza göre ayarlamışsın. Bu zordur. Allah Teala diyor. Ve inneha lekebiretun. Zordur diyor. Çok büyüktür. Çok zor bir iştir. Sonra istisne ediyor. İstisne her zaman azınlık için olur. Bir buçuk milyar var ama istisne azınlıktır. Ne diyor? İlla alel haşi'in. Haşi'ler hariç. Haşi'lersin çok kolaydır. Çünkü Haşu' nedir? Huşu' nedir huşu'? Yani Allahu Teala din Allahu Teala'yı sen görmüyorsan o seni görüyor. Kalbin onun önünde hürpüyüp titriyor. Bizim kalbimiz katlıdır. Namaza da ki Allahu Ekber, çarşı, piyasa, çoluk, çocuk, her şey namazdır. Çünkü huşu yoktur. Huşu nedir? Sen patronun önünde durarken deseler sana şu anda burada müdür gelmiş, Bakan gelmiş önünde durarsın böyle. He? Sinek gelse kovamazsın. E bu huşudur işte. Neden? Ya beni ters harekette görmesin. Rabbil alemin. İşte bu nedir? Her şey onun elindeyse biz de onun için hakiki gücümüzü ondan alırız. Ondan başkasına kimseye boyun eğmeriz. Sebepler hariç. Yani bazen şeytan yön değiştirir. Gelirsin, yarvarırsın. Ne dersin? Bu sebeptir. Sen haberin yoktur. Sen sebebi elden bıraktın. Artık umidi on, kulda görüyoruz. Özellikle bu, bunu insanlar yaşıyor. İster maddi, ister manevi. Ama Allah'tan isteyeceksin her şeyi. O değil ki ben ben Allah'ı tanırım, ben sizi tanımıyorum. Ondan sonra gelir seni öldürür adam. Yen ne dersin? Allah ne yazmışsa olur. Allah Aliül Kadir'dir. He? Ben sokakta, caddede yürürüm. Kaldırımda yürümem. Sizden de korkmuyorum. Geçer, araba geldi götürsün. Demek ki bir sebep almadı. Sebep aldıktan sonra her güç onun elindedir. Evet. Sonra Allah Subhanahu Teala naçanesi bu kadar yüce ise ondan başkasını sevme hakkımız var mı? Bütün sevgimiz onu olur. Bu evrenin de sevgisi onun sevgisi altında olur. Her şey onundur. İşte Ali ismi böyle tecelli eder bize. Yani Allah için severiz, Allah için buğz ederiz. Yemeği bile Allah Teala yemeğini yere yatmış. Bak insan oğlu araba yaratmış. Araba yapmış pardon. He? Ne vermiş ona? Neyle çalışır? Benzinle. Benzin olmasa araba çukur değmez. Allah Teala bizi yaratmış. Bizim benzinimiz nedir? Enerjimiz nedir? Yemektir. Yemek olmasa düşüp ölürüz. Takatimiz kalmaz. Allah Teala yemeği vermiş bize. O yemeğe de bir lezzet vermiştir. Şeytan gelir burada da müdahale. çamağını sokar. Ne diyor? Sen yaşa yemek ye bu lezzeti al. Halbuki biz bir yemeği yiyoruz araba yürüsün. Hayat devam etsin. Bak hakiki mümin böyledir. Hem lezzeti alır hem hedeften şaşmaz. Niye biz yemek yiyoruz? Allah Teala'ya ibadet edelim. Allah Teala'nın kulluğunu yerine getirelim. Çünkü yemek yemesek kulluk yapamayız. Onun için her şeyimiz Allahu Teala için olacaktır. Bu yüce Allah. Aliyyül aleyt. Evet. Bu da 45. Ali. Allah hepimizi bu ismin hakiki anlama, anlamını ve onu hayatımıza yansıtmayı, onu yaşamayı hepimize nasip etsin. Evet, velhamdülillahi rabbil alem. Sonra sonra 49. Ha pardon 46. isim. Nedir? El-Alim. El-Alim. Alim nedir? Bilen. Alim. Şimdi bilenin de türleri var. Her yönden kapsamış allah Teala. Alim bilendir. Alim alim. Alim, alim. Ha? Bir de ne var? Allamül guyub. O daha özelliği var. Yeri yerinde oturtabilirsin. Zenginliktir bu yani. Zenginliktir. Bu cümleye bu olur, o cümleye o olur. Alim ismi Allahu Teala'nın 157 ayette geçmiştir. Sefer geçmiştir Kur'an-ı Alim ismi üç sefer geçmiştir. Allamül huyub o dört sefer geçmiştir Kur'an-ı Evet. Alim dedik bilendir. Asıl isim alim, alim, allamül guyub hepsi aynen kapıya çıkıyor. Her şeyi bilir. Allahu Teala'nın sıfatları hepsi mutlak olduğu için alim sıfatı da nedir? İsmi de musammaya layıktır. Her şeyi bilir. Gizli bir şey kalmaz ona. Neyi bilir? Bir evrende ne olsa bilir. Meşhur hadiste geçtiği gibi karıncanın, siyah karıncanın, siyah taşın üzerinde, simsiyah gecenin karanlığında ayağının sesini duyar, o karıncanın duasını duyar, ne yapıyor, nereden çıkıyor, nereye gidiyor, hepsini bilir Rabbil Alem. Bunu da bırak. Eskiler bunu bilmiyordular. Şimdi bilim bize bunu anlatıyor. Okyanusların altında, derinliğinde Allah Teala ayette demiş bunu. Diyor ki aynen çifre düşen öyle bir zulumbata düşmüş sanki denizin altındadır. Elini çıkartsa göremez. Allah Allah. Eskiden bunun sahabeleri nasıl anlamışlar ya? Hayran oldum. Sahabelerin itikadlerine, teslimiyetine. Çünkü sen denizin altına ne kadar gidebilirsin bu nefesten? 20, 30, 40 metre indin. Elini çıkartsan görersin. Ama bir günde çünkü fazla gidemezsin. Denizin bir basıncı var. Kulağını, beynini, her şeyin patlatır. Basınç var. Ama ilim, teknoloji ilerledi. Ne yaptılar? Özel şey e, denizaltıları yaptılar. İniyorlar denizin ta konusun dibine kaç kilometre. İniyorlar aşağı. Aşağı zift karanlıktır. Elini çıkartsan göremezsin. Onun altında ne var? Bitkiler var. Canlılar var. O kadar tür canlı var diyor çin'den kat kat fazladır. Bilim diyor bunu. Hatta Sanomi Endonezya'da bundan kaç sene önce bir Sanomi oldu. Bir kısım balıklar fırladılar dışarıya. Topladılar balıkçılar. ölü olarak gelmişler. Topladılar onu. İlk sefer böyle balık görülmüştür. Fotoğrafı da yayınlandı. Böyle bir balık bundan önce görülmemiştir. O ne balığıdır? O işte denizlerin altında milyonlarca belki ürünler var, çeşitler var. Kimse onları bilmiyor. Ben bir belgeselde gördüm. Balık küçücük mağarası var. Geri be geri fite satıyor, çekiliyor, çıkıyor mağaradan. Feneri var, yakıyor. Yemini yürü bir de geri be geri geliyor, içeri giriyor. Kapatıyor tak fenerini. Bunları Allah Teala biliyor. E mutlak alim böyle olur. Bugün de bir tane ne kadar Amerika ne kadar teşkilatlı güçlü uyduları var ama Usama Bin Laden nerededir bilemediler. Bir tane insan. O insan bir buçuk iki metre yakın boyu var. Bulamadılar. Ne kadar alim olsan senin ilmin nedir? Kısıklıdır. Bedenini göremezsin. Hastalık birden seni tak diye çalıyor yere yıkıyor. Alim bu değil. Alim, mutlak alim her şeyden haberdedir. Bu da Allah subhanehu Teala yakışır. Ne dedi Allah subhanehu teala Bakara surasında meleklere dedi ki işte insan insanoğlu yaratacağım. Nasıl yaratırsın ya Rabbi biz sana ibadet olarak esyan dedi. Ben bilirim siz bilmezsiniz. Orada ne diyor? Kalu subhaneke. Ondan sonra Adem'e dedi ey adam ta eşyelerin adını say. Melekler dedi bu dünyada nedir? Ağaç, dağ, su bunlar nedir? Melekler dedi biz bilmeriz. Bize ne öğretmişsin onu biliriz. Kalu sonra dedi Adem'e dedi Ey adam Adem'e öğrettikten sonra say bunların adları. Bu nedir? Bu sudur. Bu nedir? Bu ağaçtır. Her şeyi saydı. Ne dediler melekler? Subhaneke. Kalu subhanek. Seni tenzih ederiz. La ilme lena illa ma allamtana. Bizim ilmimiz odur ki sen bize ne öğretmişsin? İnneke entel alimul hakim. Sen alimsin, hakimsin. Sen bilirsin, biz bilemeyiz. Biz o kadar biliriz. İnsanoğlu ne kadar ilerlese teknolojide وَمَا اُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا Allah'ın ilmi yanında sizin ilminiz nedir? İlla, illa istisna azınlık çalınır. Burada apaçık diyor. İlla kalila. Demeyin biz aya gittik. İşte e, gezegenlere etrafında dolandırıyoruz, fotoğraf çekiyoruz, numune alıyoruz. Bunlar nedir ya? Allah ilminde. İlla kalile. Bir de ne diyor? Melekler entel alimul hakim. Bilirsin bir de hikmet sahibisin. Kimi, neyi, nerede, nasıl öğretirsin onu sen bilirsin. Hikmetle bize bunu öğrettin, adama bunu öğrettin. Allah hakimdir. Evet. Ama bu ilim Bir de nedir? Allah Teala gaybi bilir. Bu özel bir ilimdir. Allah Teala her şeyi bilir. Bir de özel bir ilim nedir? Alimul gayb ve şehade dedik. Ne diyor alimul gayb? Gayb nedir? Görünmeyen. Bize gizlidir. Cinlere gizlidir. Meleklere gizlidir. Hayvan, hayvan ne kadar canlı varsa onlara gizlidir. Bunun için bilir sadece Allah bilir. Alimul gaybi فَلَا يُظْهِرْ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا Allah Teala alimül gaybi kendisi bilir, gaybi de kimseye bildirmez. Bir ayette illa men irtaza kullarından razı olanlara göz bildirir. Neyi bildirir? Mutlak gaybini? Hayır, haşa. Bazı gaybleri. Resulullah'a bildirdi. Ne gibi? Kisra ceberiyor. Faris'te bugünkü İran'da Resulullah diyor bugün bir tağut öldü. Gayiptir o zaman da Resulullah için. Bir ay sonra haber geliyor Resulullah'ın dediği tarihte saatte Kisra cebermiştir. Gördün mü? İşte bu gayiptir. Ya Resulullah haber verir benden sonra böyle olur böyle olur. Bu gayiptir. Ama kaderce. Ama alçıl gayip nedir? Allah alimdir dedik. Hiçbir şey bu samada, dünyada, bir evrende bir kum tanesi yerinden oynasa Allah Teala'nın haberi var. Ama asıl gayb insanoğlu şeytan yoldan çıkartmasın onu. Allah Teala bazı şeylerin noktasını koydu bize. Niye koydu? Bize tabir caiz ise bize bir avantaj veriyor. Şeytanın bir planını bize gösteriyor. Sakın düşmeyin bu hastalığa. Şeytan sizin düşmanınızdır. O da ne diyor En'am surasında? Gayb beş mesele uğraşmayın. Beş mesele var gaybte uğraşmayın. Burada şeytan en çok buradan sana giriş yapar. Ne diyor? وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ Aslında bu beş mesele de gaybin anahtarıdır. Bütün gaybler buradan türeyebilir. La ya'lemuha illa hu. Bunları kimseye bildirmez. Bazı gaybleri dedik verir. Ama başka bu gaybleri mefatihtir bunlar. Gaybin anahtarı Rabbil Alemin elindedir. Hiç kimse bilmez bunu kıyamata kadar. Cibril bile dahil ki Allah'ın has neyidir? Meleğidir. En mukarrab meleklerdendir. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Bu bir. Ne diyor? يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Ber nedir? Kuru. Değil mi? Kara. Kara. Bahar nedir? Denizlerde. Biz dedik ki yerde yerin altında gözden görünmeyen canlılar var. Yani bu artık internet zamanıdır. Teknoloji zamanıdır. Bunu burada saymamız galiba belgeseller bu işi görüyorlar elhamdülillah. Denizlerde de anlattığımız gibi beher. Bunun neyi bilir? Her şeyini bilir. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ Bir yaprak düşmez ki. Ha? Bir yaprak düşmez ki Ağaçtan bir yaprak nedir ağaç? Ağaçtan her baharda değişiliyor yaprak. Ha, sonbahar dö dökülüyor, yeni bir de çıkıyor. O bir yaprağın önemi nedir ya? Bunu Rabbil Alemin bundan meşgul olur. Hayır öyle deme işte. Bu Rabbil Alemin'dir. Bir yaprak binlerce, trilyonlarca yapraklar var. وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا Onu da bilir. Velev gecenin karanlığında bir yaprak filan yerde düştü. وَلَا حَبَّةٍ ف۪ي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ Bir tane, bir nokta, bir kum tanesi, bir buğday tanesi nerede çıkacak, nerede olacak, bir kum tanesi nerededir? Gecenin karanlığında bilir. وَلَا رَتْبٍ Ratip burada cinayettir canlı. وَلَا يَابِسٍ Cansız bile. Taş, kum. İlla fi kitabin mubin. Hepsi nedir? He? Mubin, apaçuk Allah ilminde bunlar yazılmıştır dünyayı yaratmadan önce. İşte bu Allah'ın gaybidir. Beş gayb nedir? Diğer ayette geçiyor. Nasıldır ayet? Allah Teala diyor ki şeyi e, bir insan nerede ölecek? Onu Allah bilir. Buradan dedik şeytan girer. Ayet şu anda tam aklıma gelmedi. İnsan nerede ölür? Bunu için bilir? Allah Teala bilir. Yarın ne olur? Allah Teala bilir. Hiç kimse bilir mi yarın ne olur? Çok insan plan kurar, yarın öyle yaparım. İnşallah demez. Bir engel çıkar. Yani kendisi engel olur. Yok olur. Ana karnında kim var? Kim bilir? Allah'tan başka kimse bilmez. Ben sevindim. Bir oğlum olacak. Ana sevindi. Hamiledir. Bir kızı olacak, yani bir oğlu olacak, salih evladı olacak. Kimdir bu salihtir? Değil ki bu erkektir, dişidir. Hardında bilelim. Bu, bu önemli değil. Bunu eskiden de eskiden de bilirdiler. Neyle bilirdiler? Tahminle bilirdiler. Uzman kadınlar var. Gözüne baksa diye sen erkekle hamilesin yoksa kadınla hamilesin. Hareketten bilirdiler. Bugün de bilim şeyler ne diyorlar bu? Otrosandan biliyorlar. Bu değil ayetten kasıt. Ayetten ne kasıt var? O şakidir yoksa saittir. O salihtir yoksa talihtir. O nedir? Onu sadece Allah bilir. Bir de bir kişi nerede ölecek onu Allah'tan başka kimse bilemez. Bir de yarın ne kazanıyorsun? وَمَا تَكْسِبُ غَدَى Bilemezsin. Bulardan en çok şeytan bu beş şeyle gelir işte. Bu da mefatihul gaybi hamse. Bu ayette dediği gibi ve indehu mefatihul gayb. İşte bu beş şeydir. Bunlar Allah'tan başka bir şey kimse bilmez. Şeytan da gelir buna ne diye? Giriş yapar. İyidir. Biz şimdi gelelim neye? Bildik Allah Teala alimdir. Her şeyi biliyor bu güzel ismi nasıl tecelli ederiz hayatımıza? Nasıl yansıtırız? Bir mümin nasıl bu, hayat, bu, bu ismi yaşar hayatında? Ben biliyorsam allah Teala her şeyi biliyor. Başkasına yüz çevirir miyim? He? Her şeyi biliyor. Yüz çevirir miyim? Haşa. Madem allah Teala her şeyi biliyor, o zaman Allah'tan başkayı başkasına yüz çevirmem. Her şeyimi ondan isterim. Yüzümü ona doğruyor. Ona hedeflenirim, ona çitlenirim. Hedefim Rabbil Alemin olacak. Rızası, rızasından sonra yanına gitmek olacaktır. Bu nedir? He? İşte bu alim, alim, allamil guyub. Alim nedir? Alim her şeyi bilir. Alim biliyor. Bunu böyle hayatımıza yansıtacağız. Her şeyi biliyorsa o zaman ben günaha teşebbüs etmem. Kalbinden bile, kalbimden bile geçirmem. Nedir? Çünkü allamil guyub. Gaybleri bilir. Kalbim her çeşe gaybtir. Yaratanı hariç. Şimdi ben böyle bu kardeşe baktım. Kalbimden ne geçiyor? Dünyanın ecizesini getirseniz, cihazların cihazı kimse anlamaz. Bir ben bilirim, bir de yaratanım. Eğer ben biliyorsan Allamül guyubtur. Ma tahfi sudur kalplerde, coşkularda ne var ise gizlisini biliyorsa Rabbil Alemin, böyle bir Rabbil Alemin önünde kalbimden kötü şey getiririm. Velev ki Allah Teala diyor kalbinden getirebilirsin. Getirsen fiile dökmesen ben sana ceza yazmam. Bu da bir avantaj. Ama hakiki mümin bile getirmez. Cüz'i geçse bile bu ismin hakkını biliyorsa alimi allamül guybu tecelli eder hemen bile ister şeytan getirsin sen ne yaparsın? İşte böyle alim hayatımıza yansıması lazım. Allah'ın bu güzel ismi böyle hayatımıza yansıtacağız. Her şeyi biliyorsa o zaman cereç yoktur biz Allah'a ortak koşarım. Ne ilaka değil mi? Bilgiyle ortağın. İşte Resulullah bunu uyardı bize. Bu ortaklık nedir? Adı nedir? Terimde, dini terimde şirktir. Biz Allah'a şirk koşmuyoruz. Ama şirk bir derece değil, derece derecedir. Anazı var, en zirveti var. Anazı sana taşa götürür, dizlettirir, bir de çıkartır. Yani bir müddet kalırsın, yani de ebedi koyarsın. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? اَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ Sizin en korktuğum sizin üzerinize büyük şirk değil. Elhamdülillah şeytan bu konuda elinizi Elini sizden yüzdü. Büzdü yani. Çekti eliniz. Şükür tevhid işlemiş. Tevhid olduğu yerde şirk girmez. Ama dedi şirkul hafi. Gizli şirk. O da nedir? Riyadır. Allah her şeyi biliyorsa ben kalbimden seni niye ortak koşuyorum? Seni görsem iyi konuşuyorum ama gizli kalsam ben biliyorsam Allah alimdir, her şeyi görüyor, biliyor. Kalbimden bile geçirmem. Bırak bilgisayar önünde kimse yoktur, her her yere girerim. Bırak kimse yoktur, benim başımda gözüm sağ sol yapar, dilim sağ sol yapar, kulağım yapar. Bunları bırak. Kalbimden bile hakiki mümin Allah Teala'ya şirk koşmaz. Alimi hakkıyla anlasak. O da nedir? Riya. Riya nedir? Gizli şirktir. Riya çünkü çaktırmadan kim bilir? Ben seni gördüm çok düzgün otururum, konuşurum. Allah tesbihim alırım elime. Var çok böyle. Bu nedir? Riyakarlıktır. İşte bu şirktir. Sen onlar için yapıyorsun, Allah için yapmıyorsun. Onun için ne dedi? Beyüc Rabi'al Adeviye. Beyüc Allah kulu, Allah dostu. Ki o da kurtarmadı şeytanla. O kendisini kurtardı ama şeytan onu melzeme olarak attı yem bazı cahil cuhaların önüne. Ona da bazı şeyleri nispet ettiler. O da ondan beridir. İnşallah o şu anda cennette şatosundadır. Bunlar hala onun şeytanın vasıtasıyla onun şirkiyle uğraşıyorlar. Ne dedi Rabi Aladeviye? Dedi beyni ve beyneke amirun. Beyni ve beynel alemine haraba. Ya Rabbi dedi. Benimle senin aran iyi olsa bu önemlidir benim için. Bu taraf benimle dünyanın, dünyadakilerin içi harap olsa benim için önemli değil. Yeter ki benimle senin aran düzelsin. <laughs> Ama alimler diyorlar ki bu Mübalağa babındandır. Gerçek babından değil. Gerçek babından diyorlar senle Allah'ın arasını düzeltin, senle insanların arası otomatik olarak düzelir. Ne dedi Allah Teala? Ey Cibril! Ben yer üzerinde Ahmet kulumu sevdim. Sen de sev. Cibril diyor, ben de sevdim ya Rabbi. Ey ehli sema diyor. Yani ey rahmet melekleri trilyonlarca la ya'lemu cunudu rabbika illa hu. Allah ne kadar askeri var semada bilemeyiz. Trilyonlarca dememiz de abestir. Çünkü Resulullah diyor Beytil Ma'mur'a bir tane girdi, 70 bin tane giriyor, bir tavaf ediyor, bir daha dönmüyor hayat boyunca. Allahu alem. Ha? Sayısız. Sayısızdır. Ey ehli sema, Cibri, Allah Teala o kulu, Ahmet kulunu seviyor, siz de sevin. Biz de sevdik. Sevme, sevmekleri ne demektir? Dua etmek. Ehli sema Ahmet'i sevseler, yer üzerinde Ahmet ne olur? El bebek, gül bebek. Sözü yere düşmez. Her çeşit onu gördü, ta, el divan pençe durar önünde. Her çeşit onu gördü, sever onu. Allah bir sevgi koyar kalbine. Neden? Çünkü kuldan, Ahmet'le Allah'ın arası iyi oldu. Bak bütün dünya dünyadan iyi oldu. Ama bu Rabi'el Adeviye neyi kastediyor? Dünyanın faniliğini tarafını kastediyor. Dünya fanidir. Çocuk bile fanidir. El malu vel benunu fitne. Mal evlet fitnedir. Bir ayette ne diyor? El mal vel benunu zinetul hayatid dünya. Bu hayatın bir zinesidir, süsüdür, hoşnutudur. E nasıl bunu dengeliyoruz? Mümin dengelemiş. Yan kalkmışsın, mal, evlet, fitnedir, neuzu billah hepsini terç etmişsin. Seninle Allah'ın arası yolu. O da yo mal ver, dinini Allah'a sırt çevirmişsin, bunları razı ediyorsun. Çizsile yanlıştır. Ne doğrudur? Sen Allah'tan arana iyi et. Allah nasıl bulardan geçinirsin onu da kitabında anlatmış sana. O zaman ne oluyor? Denge sağlanıyor. Ben çoluk çocuğum için Allah'ın emrini aksatmam, yasağını çeynemem. O zaman denge saklanır. Adam haram yiyor. Niye böyle yapıyorsun? Ya bu da ibadet. Çoluk çocuğum için işte çalışıyorum, koşturuyorum. İşte ibadet. Evet iş ibadettir mümin için ama Allah'ın emri ettiği ölçülerde. Sen çal ve bu da ibadet, bu da iştir. Hırsızlık bugün de sanattır biliyorsunuz. E geçerli mi? İş diyebilir misin? İş ibadet diyebilir misin? İşte alim böyledir. Alimi bildik. Her şeyi biliyorsa bu yüce Rabbimiz nereye kaçabiliriz? Zavallı kullar. Bir de Allah Teala'nın rahmeti gereği bize örnek vermiş. Peygamberler, salih insanlar, ashaba, imamlar. Bakıyorsun onlar alimi nasıl tanımışlar? Resulullah nasıl tanıdı? Nasıl hayatına yansıdı? Sahabe nasıl tanıdı? Nasıl yansıdı? İmamlar, dört imam nasıl tanıdı? Böyle bizde tanımamız lazım. İfrat tefrite gitmedi. O zaman hakkıyla kul oluruz. Onun için Allah'tan Allahu Teala'dan duamız, arzumuz alim sıfatını hakkıyla bize anlatsın ve yaşatsın hatta rızasına ve cennetine nail olalım. Allah hepimizi affeylesin. Analarımızı, babalarımızı, geçmişlerimizi bütün Müslümanların günahından geçsin. Gidenleri affetsin günahlarını. Gelenlere de, bugündekilere de hidayet versin. Gelen nesillerimizi de şeytana uydurmasın, yoldan şaşırmasın. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين